Chunka pichayoh kah capítulo. Runa masinchikpa allinnimpah kawsanamanta. Iñininchikpi mana iskayrayahkunam, pisi iñiniyuhkunata iskayrayasqankupi anapananchik. Chaynaqa amaya kikillanchiktachu agradakusun. Tapak amaya, runamasinchikta agradasun paypa allinnimpah ruraspa, chaynapi iñisqanpi uñanampah. manam agrada gradakurja, Biblia Bibliamnin. Dios nikikunapa kamikuinin minyuhaman miñuhaman kuarja, Nispa. Bibliapi imapas qillqasqa yachanan chikpah mikachkan, Chaynapi confianza hinaspa kallpanchakuspa, Suyananchikpa. suyananchikpaq. Pacienciachiwaspanchik y tiaykachiq Dios ya, Yanapay kusung kichik imainam Jesucristo payachachisqan manhina huk sunjulla kanaykichikpaq. Chaynapi, huk similla Señor ninchik Jesucristupa taitan Dios ninchikta, kichik llapallaykichik yupaychanaykichikpaq. Allin noticiaja, mana judiokunapaqpas kasqanmanta. Chaynaqa Dios ninchik yupaychasqa kananpaq ya llapallaykichik allinllata chaskinankuychik, Imaynam Kristupas ñuqanchikta chaskiykuwasqanchik manhina. Kaywan hanishkaykichik Kristoqa judiokunata sirvinanpaq hamusqantam. Hamurqaqa Diosqa confiakunanpaq kasqanta yachachinanpaqmi. Payqariki hamurqa, ñawpaq abueluykuman Diospa promesan amor cumplinanpaqmi. Dios Kristoqa kuya Diosninchik kuyapayarikuqllaña kasqanmanta, mana judio kaqkunapas yupaychanankupaq. Biblia mning. Bibliamning. Charaykum riki nasyunkunapipas hamtaña yupaychallashqayki. Charaykum riki sutikimantapas Biblia takipullashqayki. Bibliaqa nichkantaqmi. kuna, Dios pipas parunankunawan yakusikuychik llumpayta. Huklawpipas nichkantaqmi. Nasyunkuna llapallaykichik señorta Runa kuna, Llapallay kichik señor tayupaychaychi. Isaiyaspas kainatam nerja. Sachapa sapin iklimu hinam, isaipa kunata rikurimunja. Nasyunkunata gobiernanampaqmi payqa hamunja. Chaymi paipi paykunaqa pasuyanja. confiakuspa suyanja. Confianzawan Dios Diosninchikya, hamkunata kusikuyllawanña, juntay kususpaykichik hawkayachisunkichik, paimang inyiptikichi. Chaynapit chuya espiritu payanapakuyninwan aswan ansuan confiakuspa suyanaykichikpaq. Wawqipanillaykuna, ñuqaqa yachanim hamkunaqa allin runakuna kasqaykichikmanta. Hamkunajariki tukuy allin kaqkunata yachaspam allin consejokunata hunakunkichik. Kay kartapi michaqa mana imatapas pakaspay qillqamuchkaykichik tukuy kaykunata mana hunqaronaykichikpaq. Chaynatajani ichkay kichik, servinaypaq Dios Jesucristo Jesucristutaja servichkani, mana judío kajkunaman Diosmanta allen noticiakunata willakuspaymi. Chaynapipay kunata chuya espíritu chuyanchaptin, allen ofrendata hina Dios chaskinanpaq. Jesucristo raikullam ñujaja hatunchakuyman Dios ta servispay. Chaynaja Cristupa imam ruras mantam ñujaja rimaita munani. Paimi ati ininta juarja willakupti, inasparurapti manajudio kajkunapas paita kasukunankupaj. Paipunima señalkunata hinaspa milagrukunata rurachiwarja. Tukuy kaykunaja, chuya espiritupa ati inillanwanmi. Chaynatama Kristumanta allen noticiakunata tukuy inastinman rispay willakurjani. Willakurjanija, manta iliriko laukamam. Chaynama Cristomanta manara hechasqanku llaqtakunapi, allin noticiakunata willakurjani, sinchillataña munaspay. Chaynataqa rurarjani, hukpa hallarisqanman mana chapukunaypaqmi. Chaynataqa rurachkani, Bibliapa kainanisqanman hinam. Paimanta mana yachaqkunam rikunqaku. Haykapipas mana uyariqkunam intindinqaku. Roma llaqtaman Pablo rey munasqanmanta. Charaykun hamkuna watukuykuyta achka kutipi paipas mana atimurganichu. Kunanmi ichaqa, kaykunapi manaña imapas ruranay kaptin, ñawpaq watakunamantara hamkunawan tupaykuy munasqayman hina, kamuita watukaykamuyta piensachkani Españalawman rispay. Munachkaniqa, hamkunawan kusirikupti chay illasqaypi yanapaykunaykichiktam. Kunanmi ichaqa Jerusalentaraq richkani, Wakpi iñiqmasinchikunamang yanapakuyta apaspay. Kay yanapakuytam kusisqallaña huñuykunku Macedoniapi, hinaspa Greciapi yachaq wawqipaninchikuna. Chaynapi Jerusalempi wakcha iñiqmasinchikunaman apachiwanankupaq. Chaytam allinpa hapirqaku. Chayta qariki ruranankupunim, paykunaqa debiko hinam kachkanku judiokunapa, yanapakuyninwan Dios tariqsiykusqankumanta. Paikunapas, judio Inyikmasinchik judiokunatam, wakchayayninpi yanapananko, imapas kapukninkuwan. Chaynaqa kay yanapakuyta paykunaman aparuspayñam, España lauman rispay, pasadallapas watu kaykamusqaykichik. Segurullañam chayman hamuptiiqa, Kristo llumpaysuta bendecisunkichik. Wauqipanillaykuna. Señor ninche Jesucristo man iñisqanchikraykum, Inaspat chuya espiritu kuyanachivasqanchikraykum, ruega kamuykichik, ñuqapaq tukuy Dios Diosta mañaysiwanaykichikpaq. Diostaya mañapuaychik, jodia laupi kaq mana iñiqkunapa makinmanta libraykuanampaq. Mañakuychiktaq ya, Jerusalempi kaq iñiqmasenchikunapaqpas, kayanapakuyta allinlla chaskiykunankupaq. Chaynapit Dios munaptinqa, kusisqallaña hamkunata hawaykupti, allinta dios Ninchikia, ya Diosninchikia, kichikuan kachun. Amén.